bertze bide gaituk, Kultur alea. Baungi etorriak entzule, gure gaurko kultur atala izango dugu orango juntan eta gaur ba, urtarrilaren ogoita irura begira jarriko gara. E, urtarrilaren ogoita iruan, e, batarekin, azparnen, mendeala gelan, Euskal Irratiek antolaturik korrontzi dantzan izeneko emanaldia izango baitugu. Korrontzi dantzan proiektuko kideak, elgar oinka dantza taldearekin batera eskeniko duten emanaldi berezia aitzaki hartuta eta antolatu dugun. Itzorgonen inguruan solasteko gaur Korrontzi taldeko jaguz barandiaranen adirazpenak ditugu jasoko beraien proiektuaren inguruan, zabal, mintzatu baitzaigu, agus barandiaran. Entzun ditzagun bere adirazpenak. Kultur Alea. Korrontzi dantzan da pixkat, e, emaitza, ba, jende askok gu beti dantzari lotuak izan gara, zuzenekoetan, eta beti eraman ditu gurekin dantzariak, eta jende askok galdetzen zigun gure emanaldietako dantza horiek ikusi, ikusi dituenak, edo non ikasi hal zituen, ez? E, non ikasi eta non ikusi ere. Eta guk esaten genion, ba, bueno, ez genukala bilduma bat, e, dantza batzu bai agertzen zirela diskoaren baten, bai denak ez, Eta orduan esaten genion, ba, YouTube eta alako ba, web horri aldetara joateko ikusteko dantza horiek, ez? Baina ez eguen alako eh, grabazio profesionalik edo egin da. Orduan hartu genuen ideia, ba, pixkat, e, bale, ba, oinarte beti eman digula garrantzi asko musikari, bai egual eh, gurekin batera aritutako dantzari guzti horiei ez horren beste. Eta korrontzi dantzan izeneko proiektu hau abian jarri genuen. Korrontzi dantzan alde batetik da e, gure diskoa, di, hemen e, Durango gazokan kaleratzen dana, eta CD, DVD, ondo esan duzun bezala, eta liburuare bada, eta bertan e, jendiak egin alduena da dantzak ikusi eta ikasi ere. Ze badago DVDren barruan e, pista interaktibo antzeko bat, eta hor dantza irakasle batek erakusten dizkio kamarari, ba, eta jendeak bere txetik ikasi alditu, ba, pausuak zazpi koreografiena. Eta gero aparte ere, korrontzi dantzan da pixkat, zuzeneteko etarako ere proiektu bat. Ne, gure zuzenekoetan, ba, herrietako dantza taldeak e, gombitea lusatzen diegu, gurekin batera gure koreografiak egiteko. Oso proiektu potoloa da, nire uste oso politia, eta bueno, emaitzak e, e, orain etortzen ari dira, eta pilo bat dantza taldea puntatu dira, nola ba, gurekin batera aritzeko zuzenekoetan. Mhm. Esan ere korrontzi taldeak duen kezka edo taldeak hartu duen bidea e, trikitisatik abiatuz eta Euskal Herriko musika herrikoia ere bihotzen duela e, mundura begiratzea dela? Bai, bai. Bai, bai, zeharo, bai, bai, haula da, haula da, ze... Azkotan, eh, bueno, hasi ginen pixkat e, eh, kanpoko jaialditatik, eta bindala, ba, ez dakiz, sortzi, osazpi urte, hasi diran, hasi guri deitzen, eta nola bai, ba, hasi ginen eh, munduan barna, ba, gure musika eskaintzen. Beti joan gara, dantzariekin emanaldi hoietara, Eta kanpo aldean, ba, beti hartzen gaituzte ba, Euskal Herriko ordezkari bezala edo, ze, bueno, egia da nolabe ba, gure musika eramaten dugula, gure dantza ere, eta hizkuntza ere eramaten dugu ze, ze euskera zabesten dugu ta, eta batzutan euskera hitzegin ere naiz eta adibidez aurten bezala ba malasian eh, egone jotzen ez E, bai, nik uste dut, e, bueno, e, etiketa hori, ez dakit ondo dagoen esan da, bai, etiketa hori jarri, jarri gaituela jendeak, kanpo aldean dauden fol jaialdoietan, eta askotan joaten garela, ba, ba euskal musikaren da euskal kulturaren ordezkari. Hori, gauza politia da, Eta baita erantzukizuna ahondikoa batzutan, ez? Bereiko bereikokiko daben euri irudi bakarra Euskal Herriarena batzutan bakarrik izaten da gure kontzertua lan oso politia da eta saiatzen gara ba, jende horri ematen gauza berriak gure lan guztietan, gure disko guztietan, ba ingelesez, frantsesez, eh, gazteleraz eta euskeraz ere badaude eh, testo guztiak ba nolabait horretarako, es kanpoan asko saltzen ditugu, disko asko saltzen dira eta emanaldi asko mordua ematen ditugu eta nolabait hoiei ere ba, ba zabaltzeko gure gure lana, ez? Kanpora diozunean zenbako herrialde zertara iristen zarete? Ba, azken urte hauetan, ba, estatuatuak edo Brazil bi aldiz, Cabo Verde, Marruekos, eh, e, Rumania, Txipre, e, Malasia, gero Europa guztian barna, ba, Frantzia, Inglaterra, eh, Italia, Sicilia, Zerdeina, pila batoki, oki, Islas, Azores, bere egun pila bat gabize kontzertuak ematen, eta urtero urtero, berro eta mar bat kontzertu eskaintze ditugu zuzenean, eta kanpoaldean aldean, ba, igual izango dira, eta bost, erdia bai bintzat kanpoaldean aldean izaten dira. Uh mhm. -huh. Aurtengo ere bai? aurten e, bueno, aurten e, igarotako kontzertua ba badiozu eta aurten Malasia adibidez egon ginen, egon ginen Frantzian, egon ginen baita Italian, egon ginen baita Alemanian eta datorren urtera begira ba otsailean ja Holandaragoaz, gero eh, esan da Garwick horre Inglaterra aldean ere Uztailian joko dugu eta badaude ere gombiteak adibidez Argentinara joateko eta Txilera ere. Ze adibidez korrontzi dantzan lan hau, e, esan beharra da, ba, Argentinako Euskal Etxeen artean, ba, Kristolako mugint momentua dagoela bertara saltzeko diskoa, bertara bialtzeko diskoak, ze bertakoek erosine dituzte eta ikasine dituzte gure koreografiak. Piskat eh, gaindituta gaude, ze Argentina eta Txiles gara egon behin ere eta, eta nahi dute gubertan egotea urte. Ia, posible. Korrontzi dantzan eh, proiektuaren eh, baitan ere, eh, irakurri dut lan berri hontan ez dituzula edo nolako koreografoak izan bide lagun. Eh? Hor, eh? Jon Maia bat aurkitzen baitugu, edu muru amendiara zere bai. Edo egor jaura, mm. bai, azken urte hauetan sorte izan dugu, gure musikak, hor eh, diskoaren sarrenan esaten dut testotxo baten, gure musikak ba, inspiratu ditu koreografo egile eh, ospetsuenak, edo ez dakit Euskal Herri mailan behintzat dauden eh, nik uste potentenak, ez? Eta gure musikaren gainean dantza berriak sortu dituzte, koreografia berriak sortu dituzte, eta sortea izan dugu eta nolabait ba hori nahi izan dugu biltzea ba lan bakar batean eta denak egoteko egoteko batera. Ez da erreza izan, e, zazpi e, egun izan ziren grabaketa, horre e, irailaren bukaeran egin genuen grabaketa, hemen disko honetan agertzen dana, eta bertatik gu jotzen gen dela, ba, bertatik pasatu zian e, eh, dantzari guzti horiek, ez? Eh, egia esan, koreografia egile onenak izan ditugu, dantzari ere mordoa pasatu dira, bai oinkari dantza taldekoak eta, bueno, pilo jende, eta lan nire ustez lan oso politia geratu da eta eta guretzako, guretzako unkigarria, ze azkenean zure musika ikustea e, nolabait jendeak edo dantzariek apresiatzen dutela eta gauza berria sortzen dituztela zure musika hartuta, hori oso gauza polita da, norberak bultzatu gabe askotan, ba, bere ekartze dutelako eta inspiratzen dituztelako, ez? Eta esan diguzu, eh, kanpora aurre ikusia dituzen bidaiak, bai. baina eh, ba, gurean ere bai, itzordu bai. ezberdinak proposatuko dituzue, eta bai. azparnen ere izango zarete urtarrilan? Bai, hori da, hori da, azparnen izango da, urtarrilako hogeta eta bertako elgarroinka dantza taldeak eh, gombitea luzatu dugu zigun. Ea zer gure dantza horiek in situ bertan beraien entzegu lokalean ez genizkien eh, erakusten. Eta ja, dagoeneko beraiekin egin genuen eh, asparnen entzaio bat, entzegu bat. Eta ja, urtarriako eta iruan, ba, hor jendeak ikusgai izango du gure bueno, lan honen emaitza eta kontzertu horretan izango gara korrontzi eta baita elgarroinkako dantzariak ere. Oso lan polita da, bueno, igual akaso taula gainean horren ohituta ez dauden dantzariak hartzen ditugu, gomidatzen ditugu gurekin batera aritzea, eta, eta beraiek eh, gure aurrean dantzan jartzen ditugu. Gauza, gauza oso polita da, eta oso gustora gaude mundu honetan. Bukatzeko, liburu zede DVD bat plazaratu baitu zuen esango zen eh, nori zuzendu den, hau da, e, gehien bat dantza taldei begirako lan bat e, eh, atonduna izan duzu edo, edo ez? Oh, gehien bat dantzariei orokorrean, ze naiz eta dantza talde batean ez egon dantzari asko daude, ba bereien kabuz dabiltzana dantza egiten, dantza saleak badaude eta bereiei zuzendutako lan bat da. Dantzariek azken urteoetan asko apresatu gaituzte, gure musika horrela egin dute eta nolabait bereiei zuzendatu zuzendutako lana da. Naiz eta ba edozein euskal folklore zale ere gerturatu alda lasai asko e, lan honetara, ze CDa ere badago eta eta nikuste ikusteko ere DVDan ikusteko ere oso politak geratu dela eta nola bai jende, jende asko biltzen dituen lana delako. Baina bai izango genuke lehen ikuslego hori igual eh, dantzeriak izan al direla. Zibiargo konezkatzak ingotu bizan biargo batzuekin Ezpentsagiro daniko lakuekin Kantaria zibi argarko neskatzakin kontu bizan bilango batzuekin Mutilaken gainatzen dira dira noiekin Gata zuhar dituzte dela zozo kolore zuri gorri bat da mugitzen dituzte mutiaren grina Zara lengoko eguna pixa bat ezan arren ez ezan manaura Zer momentua pasagen duna korratzen azara lengoko eguna pixa bat ezan aran ez ez dala kontatu gina nian biok elkarrana Bat irula, birula, birula, guta muti zarro edegula eta paita pozi zazpi ez gabitza batera gaizki Bat irula, birula, birula, guta muti zarro edegula eta paita pozi zazpi ez gabitza batera gaizki Nik ez zinukatu ez goren guztora Kola behar du ez oitzen badet bihotza ez barkatu Kanta berde xamarra nik ez goren guztora Kola behar du horrein besterik gabe jende bukatu Bat iru labu iru labu iru lagu eta gula eta baita Boz izaz biez gabiltza bat eda gaizki Bat iru labu iru eta bede gula eta baita Boz izaz gabitza bat ere gaizki frontzi dantzan ikusgarria. Urtarilaren logoita iruan, azparneko mendeala gelan, sortziak terditan. Lehen partean, elgar oinkako aurrak. Bigarren partean, elgar eta oinkari taldeetako dantzariak. Aintzin eta ondotik, taloak eta ostatu animatua. Beraz, urtarilaren ogeita iruan, denak azparnerat. Euskal Iratiek antolaturik.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 eta uste dut eh, hori sentitzen dela, ez? Kantuak entzuten direlarik eta tematika aldetik ere, ba bai, hor daude kritikak, eh, kritika soziala ta bar, baina baita ba sentimenduetatik ere ateratako gaiak ere. Zera telebistara joatea, kamarak denetan izatea. Babizio taldeko dei barrosoren adirazpenak iaso ditugu orain, beraien bigarren lanari buruz kontatu zigunaren eh, zati txiki bai jarriz. Izan ere, orain dela gutxi, plazaratu baitute bideoklip berri bat. Ogoita bat garren mendean kantu dupean ikusi izango duzuena. Eta baita ere, aprotxatuko dugu, aipatzeko bihar, mugi daitezen harriak manifestaliaren ondotik ere entzuna izango duzuela taldea Siberutz eta Joseba Belonoak gangekin batera eskeniko baitute zuzenekoa sao kaian atxaldeko zazpietatik gozik Etekinak materiaz nahi dira zen baniak agintzen badu ateratzen gara galtzen gu askatasuna diruz erosten data aske izan nahi duen akartzelarekin ordaintzen du Gurista nun galdu ginen zen izan zen unea Noiz hartu genuen batzera kuntzaren bidea Gailuen jostailu ondamenaren ertzean Mugikor baten esklabo gehi bakarren mendean Dirua, sistema ontan jainkoa Ez zaren hor barruan ez baduzun daikoa Polita eterra eta denen guztokoa Naskagarria sortu dugun prototipoa Lanean, talanetik lekora, depora, lotutako ariekin nora, orduka kobratzen dugu eta gu gustora, Norri batean saltzen dugu gure denbora, lekurik ez jakirik ez berdintasuna kaletik da nora ezean, baina posik ibili zaitezke aurrerantzean, inor oroitu bada urte betetzean. Etekinak materiaz nahi dira zen Baniak agintzen badu ateratzen gara galtzen gu Askatasuna diru zerosten data aske izan nahi duena kartzelarekin ordaintzen du Etekinak materiaz nahi dira zen Baniak agintzen badu ateratzen gara galtzen gu Askatasuna diru zerosten data aske izan nahi duena kartzelarekin ordaintzen du Mundua den biztanleriaren Iru laurden gozez hiltzen ari da eta hemen Janaria da estatu baino lehen botatzen da Zakarron zira beti mugimenduan baina beti zai Edo zein bizitza bihurtu da balada Egunean zer nahi eginda ere Uera kontzientzia lasai joateko gaipar gara Beti bat hemen laneko Horen ez lepo eko gabeko Kesa batzuk tarteko Egun bakoitzeko obeto Isildu eta pixkat bildu bizi irauteko Egungo sisteman, ezin honik atxeman Ez duenari kendu eta duenari eman Handi uste guztiak boteretik joan bitez Jaiko txiki hainitza fede dunik ez Jaiko txiki Fede dunik ez materiaz nahi dira zen agintzen badu ateratzen gara galtzen gu Askatasuna diru zerosten data aske izan nahi duena kartzelarekin ordaintzen du Etekinak materiaz nahi dira zen agintzen badu ateratzen gara galtzen gu Askatasuna diru zerosten data aske izan nahi duena kartzelarekin ordaintzen du Bausa izan da gaurkoak eman duen guztian zule. Nire aldetik, besterik ez, nahi duzun arte, aio. Betia hitzera egiten bideak Osondo oroitzen Ez duzunetik zehazki aztu nahi zenu genera Orduan ez genekielako Egia esan orain ere Eman ta eman gutxitu nola liteke. eta zure isiltasunen gatik gutxitzen doan gure hizkuntza honek ere ez dio izenik ematen igatzen zaizkigu begiak basa mortutzen gubiak baina ez dio gutziko area gotzen eta saldi Etxetatik nire da zelai zulo dupa Zerbait proposatu nahi dizut azkenari aurre hartzeko nola suak bere burua jaten duen Elkarren ondoan etzatea eta elkarlaz dantzea Elkarren besar batu zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zen bat irauten duen. Giberetik doanak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide aftatik jasine, ez ekaia ez!